السلام عليكم ورحمة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أمرنا متقين فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا وكم أهلك أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى برب ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان فأولئك ففضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متسر فيها الآية ayat menika dumawah sak sampunipun ponten dawuh ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula ayat menika penting sangat kula wangsuli keterangane ingsun Allah ra bakal niksa manusa nek durung ana utusan sing teka iki termasuk syarat rukune sebutan mukallaf kula wangsuli malih kersane jelas mukallaf padha uga manusa utawa jin niku ana pengaruh ahli swarga ana sing ahli neraka takrife mukallaf ku piye takrif iku definisi atau pelanggaran pelanggarane mukallaf kudu balik akil duwe akal ketekanan dakwah rasul Jadi bocah-bocah sing durung balik padha uga anake wong Islam atau anake wong kafir jenengane ora mukalaf nek ora mukalaf ora dibebani dawuh perintah lan larangan dadi nek mati mesti swarga mesti swarga. Senajan pemakamanane ora nang ngene wong Islam, anake wong Kristen. Nek ngubur ya nang ngene kerkop. Ku anake wong Buddha, Hindu, Konghucu lan liyane pemakamane ya nang ngene biasane. iku nek matine durung balik mesti swarga sebab apa sebab ora ndek dosa aku ora ndek dosa durung kedunungan dawuh-dawuh perintah ina persici Nomor loro syarate mukallaf kudu akil duwe akal. Jadi wong edan Edan mulai cilik Nganti mati Ora mukalaf Suwargo Lanek tau waras tau balik Terus waras Berwaras Tahu edan edan terus mati. Hukume Hukumnya Hukume nalika waras. Nalika waras Islam ya Islam. Nalika waras kafir ya kafir. Nomor telu syaratnya mukalaf ketekanan dakwah Rasul. Bulu dakwah iki diterangake nek tafsir sawi dadi nek sampean pun nyatet upama kula lali sampean wajib ngelingke kula oh niki nek ngene tafsir sawi diterangake li anna syarta sihhatil ibadati wa wujubaha bulughud da'wah saing ibadah lan ing ibadah wonge mukallaf tegese balik akil ketekan dakwah nek durung ana dakwati rasul ora wajib ngibadah dalile famal lam tablughu dakwatu la tajibu alaihi ibadatun wala tasi minhu wala tasikhu minhu law fa'alaha fala yusabu alaiha contone nalika kanjeng nabi dereng dados utusan kanggone Saudi Arabia perlu dados catatan mak Mekah Madinah ditinggal Rasul niku mulai Nabi Ismail wafat. Nabi Ibrahim kagungan garwa kalih sing sepuh Busarah wonten ing Syam nomor kalih Bu Hajar wonten Mekah mutra Ismail. La Saudi Arabia, Mekah Madinah dipimpin Nabi Ismail. Badane Nabi Ismail wafat wis ora ana penerus rasul sing nak Mekah. Nak Madinah dak ana nganti tekan jeng Nabi. Ono nek kira-kira telung ewu tahun. Keporo punjul. Lah Nabi Musa. Nabi Musa utusan khusus negara Mesir. Nabi Isa. Nabi Isa malah nangani Roma. Orang nak Mekah. Mekah kosong. Lah istilah bahasane sing ora ketekanan dakwati diarani ahlul fatrah. Kekosongan wahyu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Iki bersifat umum. Yen ana manusia jin durung ketekan dakwah, durung ana utusane ora bakal tak siksa wa ma kunna mu'adzibina iku aku ora bakal nyiksa berarti swarga wa umumu hadhil ayati yadullu ala anna halal fatrah jami'an najuna bi fadlillah umume dawuh menika nandhakake ahlil fatrah wong sing dung tahu ketekanan dakwah jeng Nabi kaya penduduk Mekah Madinah lan sakitare nalika Kanjeng Nabi dereng kautus iku dari ahli fatrah keterangan niki sampan cateti Ahlul fatrah jami'an najuna selamat kabeh. Bifadlillahi kelawan fadal sangking Allah. Untuk fadal. mulanya sampai nek nerangake kaya ramane jeng Nabi Said Abdullah. Kanjeng Nabi lahir Said Abdullah wis Said Abdul Muthalib ramane Said Abdullah. Kanjeng Nabi umur wolong tahun Syed Abdul Muttalib sedo. Kados panjenengane Syed Abdullah Abdul Muttalib Hash Abdul Manaf Hashim tak teruse selamat kabeh. Keterangane anna ahlal fatrah jami'ah najuna bi fadlillah walau ghayyaru wa baddalu wa ma warada min takhsisi ba'di afradin senajan tahu merubah tataran tegese krana ra reti niku wilujeng diarani ahlil fatrah kok bejo iku janane untuk fadal untuk fadal saking Gusti fadal apa anugerah pemberian sing luar biasa padha karo bocah mati cilik telung tahun mati fadal swarga mesti pasti nek nek neraka salah apa salah urip oh kok urip rek dalil wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulana iki sampean apalke nek dalil mukalla balik akil akeh wong ngerat akeh wong paham dalil ketekan dakwah niki lho sing angel niki sampean cathet ayate lafale maknane juse nggo nerangake sing dereng paham nah Hati kata seramane jeng nabi mesti suwargo. Lah ibu ini kan nabi. Siti Aminah mesti suwargo. Mereka kan nabi lah umur 6 tahun ibu sedo mesti suwargo. Nah, coba ono cerita ceriwayat kanjeng nabi nyanyuwun dateng Allah muga-muga ibu lan bapak iso katut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika kanjeng Nabi wis kautus nyuwun dateng Allah ibu lan bapak ibu Siti Aminah bapak Said Abdullah nyuwun di ke maneh sareng pun diuripke maneh sahadatake Ba'da lacing wafat malih dimaksud supaya kelebu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini iya. cerita Jadi upomo ora diuripna namanya ya tetap suarga cuma ora kelebu umat Muhammad Lah kanjeng Nabi nyakene welas asih karo bapak ibu supaya kagolong umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kula jenengan iki ora njaluk wis katut umat Muhammad. Niki namine fadal fadal. Nabi Musa le nyuwun karo Gusti Allah muga-muga kagolong umat Muhammad ora iso ditampa. Qala ya Musa inni stafaituka 'alan nas birisalati wa fa khudh ma ataituka wa kum syakirin. Ya Musa, hei Musa Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati. Kuwe wis tak gawe wong sing paling dhuwur pangkate. siji tak angkat dadi utusan birisalati nomor loro wabi kalami tak paringi dawuh langsung Nabi Musa disebut kalimullah fakhud ma'ataituka wis iku wae paringku tampa wakum minasyakirin disyukuri iki kanggo nolak Gusti Allah nolak Nabi Musa kepengin dadi umat Muhammad mboten sakit. Nabi Isa nyuwun dadi umat Muhammad diparingi dikabulke Nabi Isa dikabulke dadi umat Muhammad sebab ana tugas mateni dajjal ah. Nabi Isa untung lebu umat Muhammad. Lah sing kula jenengan ora njaluk, ora ngipi dadi umat Muhammad. Niki sing tenanan, aja sleder. Ya. Wis dadi umat Muhammad iki disyukuri sing tenanan. Ya. Ibadahe ditingkatake. Sak jerone poso, amale ditingkatake. supaya dadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing sampurna berusaha sing iso langsung swarga ora usah nginceng-nginceng neraka malah apik niku ya ora usah usaha Nah, ini ngelengkapi ayat wa makunna mu'adzibina. Dan ini sampan catat saya itu kanggu dalili takrife mukarraf dados mangke tiyang niku paham Wa idza aradna lan rikala kepengin ingsun Allah lak anuhlika lika yen to numpes ingsun koryatan ing penduduk desa Nek aku arep numpes negara sing dimaksud mboten negara ditumpes mboten penduduk tapi bahasane Quran mulang kaya bahasa kita. Mergo kita ku nek ngomong-ngomong ngono iku. Jakarta wingenane rame. Sing mati pirang-pirang wong Jakarta wingenane rame kok sing mati pirang-pirang. Ah, Jakarta ku ora dudu Ja, ini namanya omongan sampean ditiru karo Quran. carane. Dadi nek ana desa tak gempur tegese penduduk desa. Nek nuju penduduk desa Arab tak tumpes. Arab tak tumpes dadi durung. Iku ana tata carane. Amarna moko perintah dawuhi ingsun Allah mutrafiha ing para plopor pelopore desa. Mutraf iku pemimpin-pemimpin pelopor-pelopor. Nek wis pemimpin-pemimpin didawuhi fafasaku mongko berbuat fasek sapa pemimpin via dalam Korea fahaqqa muka pasti alaiha ngatasi qaryah alqaulu apa dawuh pesan fanam marnaha moko ngancurake ingsun ngancurake ngerusak tenan ingsun Allah ing qaryah miro kelawan penumpusan sing dahsyat ya turane nek sing maksiat iki kerucuk-kerucuk rakyat jembel sing maksiat urung ana batas penumpesan ora Allah tapi nek sing melanggar iku pelopor-pelopor pemimpin-pemimpin wis melanggar wong dhuwur-dhuwur tumpes Ya, dan ini sampai catat. Jadi sing diancam ku pemimpin deh. Mutrofiha. Nek rakyat cilik-cilik melanggar biasa. Padha karo wong rumah tangga. Sing rak poso anak-anake, ora apa-apa. Sing rak poso bapake ibune awas. Lah nek cilik, cilik kok muka, ha ah, iku cilik. Tapi aja kowe muka oh, aja ngono ya. Eh poso. Tuku ya teh, poso beduk. Oh, ngono cara. Poso sambung, sambung terus jam 8 mangan, jam 9 mangan iki dene poso sambung. Iku nek sing poso sambung ku bapak eh tumpes. cilik-cilik ora popo. apa Lha iki carane. Niki sampean catet betul. Maksud kula dadi ora tokan, takon sampean di pegongan. Dadi nek wis mutrafiha pelopor-pelopore sedundur carane santri kiai ne oh carane susah dadi nek santri ne sing nakal urung popo nek wis kiai ne sing nakal ah iki tumpes Ngeten niki ayat-ayat sing kadang-kadang ora difahami. Muga bahasa Quran ku halus ngono lho, bahasa Quran ku halus. Nek wis pemimpin-pemimpin pelopor-pelopore wis tak dawuhi liwat dawuhe para utusan mampang-mampang wafasaku aku ngono ku mampang-mampang nantang utusan ditantang. haqqo alaihal qaul. Pasti penumpesan Oh. Mulane kula nerangake wong salwangsul umat kuna dirusak. Nek dawuh utusan umate ora gelem nglakoni. Ora popo. Tapi nek wis nantang tumpes, tumpes. Ngoten niku lengarane sunnatillah. Sunnatillah niku kersane Gusti Allah. Lah bang utusan iki sederma dikongkon. Kok ditantang? Lah utusan ditantang rak kuat. Lapor karo sing utus. Ah sing utus ora trima. Nek rak trima numpes. Oh, Fahakko alaihal qaul. badane ngono lajeng nerangake wakam lan pirang-pirang Alak numpes ingsun Allah minal kuruni bayane sangking pira-pira golongan mimbak dinuhin sangking sawuse Nabi Nuh dimulai Nabi Nuh nganti sak teruse tumpes pirang-pirang sak durunge Nabi Nuh durung ana penumpesan sebab nalika dipimpin Mbah Adam, Nabi Syes, Nabi Idris, durung ana umpat umat sing nantang-nantang dereng ngeten. Dereng ngeten. Mulai ana umat nantang nabi ini Nabi Nuh. Nabi Nuh. Terus Nabi Hud ditantang, Nabi Soleh ditantang, terus ngantos sak terus Tumpes pirang-pirang penumpesane Allah piambak-piambak kaum Nabi Nuh banjir bandang kaum Nabi Hud lisus angin puyuh sab alayalin wasamani hata ayam pitung bengi wolung dino kaum Nabi Soleh diarani kaum samud lindu lan penjerite malaikat jibril iki tengkoran macam loro siji fa akhadzatu musaihatu penjerite malaikat jibril loro fa akhadzatu murajatu lindu jadi bareng yo ono lindu ono ceritane malaikat jibril sajane nek dirungokno kaya enteng ya ceritane malaikat jibril jerit gembur ora apa-apa oh, sampean dereng ngerti malaikat jibril niku kare bumi gede malaikat jibril gembor Mulane nek ana bayi lagi lahir gak oleh ngomong banter nek ngarepe bayi. Ucapan dong gembor. Wah, wah ngono bayine mencelat. Tidak <laughs> oleh. terus nabi-nabi liyane tumpesane dhewe-dhewe ana sing sajane mendung ketemu geni kaume nabi Su'aib ya sing nabi Musa macam-macam koron diblesno terus Fir'aun sak balane diuntal lautan merah macam-macam Wa kafa rabbika lan cukup sapa pangeranmu bidunu bi kelawan dosa-dosane para kawulane khabiran ku waspada basiran tur ningali Allah cukup mirsani dosa-dosane kawula kabeh Gusti Allah pirsa sing katok nang jaba lan sing katok nang jero iku padha ningali awake manusa jabane karo jerone padha siji nek kita pandangan kita berbeda senak jaba kita katok senak jero awak kita rak katok sing katok wae beda-beda sing cedak katoke rada awas tenan tapi kuado sidik samar Waduh, malah samar deh. ini kekurangan daya pandang kita, daya lihat. mulanya jenengan nek ningali dalan sepur. Sing sandinge sampean sing sampan eja, sampan sakit ngiro-ngiro pamane sak meter. Tapi engko sing 100 meter sangke pandangan wis kata ciut. Engko sing wadomane malah mepet. Mepet katake mepet. Iku nek dalan ngono sepur glempang. Sepur glempang. Iki kekurangan kekuatan daya pandang, daya lihat. Wis kaya ngono iku. Telingan nek cedak krungu banter engko adoh sithik den. Iki. Niki carane. Ya. Tapi nek krana kesenengan, seneng tenan. iki seneng tenan iku senajan ora katao tetap seneng jauh di mata dekat di hati oleh iki bahasa sing populer iku jauh di mata wis kadung kantil no atine jauh di mata dekat di hati kok waduh dak katok tapi jek katok terus oh, iku ana bahasa kene iku Iki make sampean terusake piyambak daya cicip, daya cium dan dan sak teruse. Ya. Bak dari ngaten iki lajeng Gusti Allah nerangake situasine manusa nek donya. Jadi ayat Quran niku nek pelajari secara balaghah sastra bahasa urut sambung terus. sambung terus. Wang urip nang donya mesti macem loro, pasti, pasti. Ana sing urip iki mburu donyane tok. Akhirate dijarke. Ana sing urusan akhirat diperlokake donya kanggo sampean. kanggo sarana hidup. Eh, ana sing uripe donya kanggo donya, ora mikirake akhirat. Ana sing uripe nang donya sekedar kanggo hidup mentingake akhirat. Dadi macam loro. Niki wong loro mau dikarepake sing dikarepe turuti dening Allah. Ah, maka jenengan milih sing di. Mangkana butai sapane wong kana kang ana sapa wong yuri duku ngersakake sapa wong bi amalihi sebab ngamali al ajilata ing ganjaran donya. Al ajilata ing ganjaran donya. Kepengen dunyane keturutan. nek ana wong sing uripe nang donya pengen donya piye tegese urip mewah mbut gawe lancar terus bangun omah setingkat mobil-mobil kendaraan cukup ubo rampene rumah tangga cukup wis tujuane mengikuti til ajal nalahu Mongko gagekake ingsun Allah la marang wong fiya nang ngene donya. Ma ing barang nasya'u kang ngersakake ingsun ing maliman marang wong nuridu kang ngersakake ingsun ing ma. Tak turuti. Wong kepengin lindang sugih nang donya tak turuti. Tapi ngerti yo. summa ja'alna mongko nuli insun lahu marang iku wong besok no akhirat jahannam eng jahanam yaslaham mlebu sapa wong eng jahanam madmuman hale winada madhuran tut ketundung ketulak saking rahmati Allah dadi besok ora diwelasi Allah babar pisan sebab nek no, neraka jahanam nek no, neraka jahanam wong-wong sing ditumpes siksa ora ana welas saking Allah. Dadi rahmati Allah ora diparingake. Iki wong. dituruti. Koso baline waman aradal akhirat taisabane wong aroda kang ngersakake sapa wong akhirat ing desa akhirat pokoke kepengin silamet wilujeng wis akhirat sing iso wargo, wasaalan berusaha sapa wong laha kanggo kepentingan akhirat sa'yaha kelawan usahane kepingin akhirat wahwa ing khalita iku wong mukminun pancen bener-bener wong mukmin ki dadi syarat sae usaha akhirat syarat sae wong amal faulaika ika te mengkunuman arodal aradal Karena kono sa'yu mapa usahane ku wong masykur aku dikabulake dening Allah. Ditampa. Lah niki kita kedah pinter. Nah, carane piye? Oh. Niki ampun keblabasan. Nek ngono wong Islam dak oleh mbut gawe, keliru niku. Kelincipen. Mbut gawe. tapi kue put gawe iki niatono kanggo kepentingan sarana hidup rene wong ngibadah salat haji lan liyane iki butuh papan kue but gawe gawe omah sekedar kanggo tempat ngibadah gue tuku sandangan sekedar kanggo nutupi aurat tuku panganan sekedar kanggo mbuntoni awak supaya kuat ling ibadah niki sampean niat niku niat niku mboten usah niat ingsun mbut kae muga-muga ora usah ngono kerenteke ati kapan kerentek mulane kula sering matu mbut kae malah entuk ganjaran ana oh, no. sampean ahli bisnis nesuk buka toko saking dalam wis diulang jeng nabi bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah niki diucap diucapke nyebut namane Allah tawakkaltu alallah tawakal insun dateng Allah la haula wala quwata illa billah niki diwaca bismillah tawakkaltu ala allah la haula wala quwata illa billah terus sampean medal saking griya teng toko niki sing buka toko sama niati niat ingsun teng toko pados maisyah kanggo sangune ibadah niki sampean melambat terus untuk ganjaran buka toko untuk ganjaran terus ngedoli para pelenggan nganggo cara sing laku sing manis sumeh mesem carane ampun galak-galak kowe nek tuku ya toko, nek ra tuku ra tuku aja nek kono oh, ngono kulo ngadang-adangi wong eh kasar iku bayane ampun ya iki dadi bahasane alus monggo nanu pinara bareng niki carane alus kumule niki mulai lunga nganti wangsul untuk ganjaran terus sebab niatin jenengan tapi niatin jenengan apun ngapusi Gusti Allah ngertos sampai ngapusi ngertos ini. niki carane untuk ganjaran. Sing sawah yang ngono, sing dadi guru yang ngono, sing dadi kiai yang ngono terus kabeh. Untuk ganjaran terus niku. Ya. Niki sing arane fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah niku kepenak. Dadi sing kanggo donya namung sarana. Nek sampean pelajari niku lho. duit pirang-pirang ini buatan sampan tedo buatan orang ono mau mangan duit itu gak ono ini sampan eling-eling ini uang mangan duit itu orang ono malah nih uang sawang-sawangan uang sing rak duit ini gua dengarannya uang suge seneng mesti seneng sebabnya ditak ya dite ini buatan nanti dibeto takoni pun uang suge-suge nih lu nggak tahu gua duitnya apa namun dicatat sehingga kok kasire kasir wis ana dit piro kalih triliun oh ya wis wis ngono to sampean anggere teken buku sampean teken rong triliun itu gampang sak juta tuh nulis enam sak miliar nulis songo sak triliun nulis rolas jadi sampean tuh nulis loro terus nulis rolas itu teken ke sampean teman teman kuis dpd rong triliun wong sugih tambah telu hakim tambahi ra telu ngono padha ora digawane pun sampean pikir takokno sing kula ku kenal jerakan pirang-pirang kok mboten nanti beto ane ah, jajan bakso nggih mboten sak sak kuali ditekno kabeh ora ana malah dudu jerakan niku dudu jerakan mangke sak tuwung sithik-sithik niki upamane ana perlombaan perlombaan mangan bakso jerakan musuh manol aku jago manol pun iki sampean pikir saestu sampean pikir saestu ngono jajan yo jajan nah, sampean yo ndek kanggo jajan semono wong bakso 2000 kok ngono niki niki carane kersane nafsu jenengan iki mboten anu Nek wong ngene wah juragan kowe nene, omahe wambane nene. Ora tau dinggo turu omah semono kabeh. Saman takoki. Pabrik semono gede ora tau dinggo turu. Sing dinggo turu nggih sak kamar niku. Sami kalih sampean sak kamar niku. Ora ana juragan turu mulai dhuwur gendeng gemblundung mengisor gak ana Niku jerakan ngendat niku. Tak ana. Nek sampean ngunggahi kula, tak unggahi neh. Ngono mobile pirang-pirang treke. Sing numpak trek niku dudu jerakan. Sopir. Malah gaya supir niku. Sing lanang-lanang kon buri, wedok ngarap ngono. <laughs> Masya Allah, sopir. Jadi sopir ditukokno jeragan. Berarti montore supir, mobile supir. Meniku. Zaman pikir, mangga ra ngaten. Dol kain Walah ra tau nganggo kaene kok jalu ming diunggahno diduno ngono ndak mawon. Malah sampean moro Kaene kok apik sing dhuwur. Jeragane munggah meneh ondo. Oh, terus didono oh, kok buseng nggih ah, ganti nen ganti sing wetan niku kok rada apik ijone niku oh, barang medun ah kok ketuan ketuan ah, niku sing ijo enom niku sae niku barang tumbas pinten setengah meter eh, gegi lo jerakane ra wani ngamuk ngamuk ya ra payu niki aturan niki dunya kersane jenengan ngerti mulane sampean anggar buka wis ana sing dipangan sahur alhamdulillah ngono angko arek sampean ana umure ora kok laren kok nek jeneng umure ana panganane ora ngoten mawon mulane kudu sing wong kula niki nek buka dak ana segane ya sanggar mangan sing liyane sego ibu lali dak njikono sego aku yen mangan liyane ora ora ngomong segane kok ora ana emoh aku monggo nek segane entek Oh, aku mangan liyane to. Dene eh madu ngono segane dicikokno. Aku menala mana nek carane. Niku dilakoni. Kula lakoni niku. Kok upamane nganti aku bar dak ono segane ya wis meneng Ki mau mangan. Wis aku. <laughs> Rumasane wong ku anggere sing macen darane mangan ku sego ku apa. Ya, niki aturane. Mangke ra kepenak. Eh, mangke hidupe kepenak niki. Niki waman aradal akhirata. Nah, niki mangke ayat sing penting. Sing kepengine mewah donya ya dituruti. Sing kepengin mewah akhirat turuti. dalile kulan ing karone wong golongan loro sing seneng donya lan seneng akhirat numitu maringi ingsun haulae eng iki sing seneng donya ya tak wari wa haulae lan iki sing seneng akhirat ya tak wei min ato irabbika saking peparinge pangeran ira soal donyane sing ahli akhirat ya diwehi rezeki sing ahli donya ya diwehi rezeki urusan donya padha iki sampean pelajari mulane sing sugih nang donya ora mesti wong Islam wong Islam sugih ana wong kafir sugih ana paling sugih-sugih wong Islam Nabi Sulaiman ora ana sing nandingi sugih-sugih wong kafir korun ora ana sing nandingi. No. Sing pikir pirang-pirang ora saya tak sebut. Lho no. ya. Padha anane iku paringane pangeran. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura lan ora ana apa paringane pangeran iku dicegah. Allah wis dawuh anggar urip tak wae rezeki, pasti, pasti aja insyaallah. Wa ma min dabbatin fil adhi illa 'ala Allahi rizquha. seng urip nang bumi, apa wae pasti entuk rizki. Mulane sajaane nek cara zahir, kaya uang ki luru rizki. Sajaane. Nek jane ora ngono, rizki luru uang sampai nek mikir ya ana wong sugih ndek pari pirang-pirang nek ngene apa jenenge gudange pirang-pirang niki nek sampean mikir rumangsane pariku bakale sing makan jerakane mboten kadang-kadang sing mangan aku lah kok iso ndek ndek gawe aku diresaya aku marah aku nak kono kon mangan aku kan mau kon nek mangan sithik ah tiga kan ngono <laughs> iki pari kono sing mangan aku ning mboten kula sekeluarga iki dadi godang mau rezekine sapa rezekine wong gonku niki <laughs> ah kadang-kadang nek zakate beres niku saged barokah nek zakate kurang beres sing melu matung rezeki tikus. Oh. Lah dijogo, sing joko turu. Eh, engko tikus. Engko tikus iki engko nek sing zakate wis metu sithik, kurang sithik dak tikus dikandani karo malaikat aja akeh. Eh, ah tikus mboten niki. <laughs> Sajane kok ana dalil, ana dalile ning ngoten. Nah, eh, tikus didhawuhi Gusti pek. Oh, nah, nah. niki carane. Mulane nalika Nabi Ibrahim berdoa, disalahno Gusti Allah. Wa idza qala rabbuka uh, hmm. Wa idza qala Ibrahimu Rabbij al hadza balatan amina Warzuk alau minas samarati man amana minhum Naliko Nabi Ibrahim mlebet negari Mekah Cerita no Muhammad umatmu kadani Naliko Nabi Ibrahim ber berdoa Robbi ja'al hadza baladan amina Gusti negari Mekah sampan dadosake negari sing aman sentosa dituruti ya Mulane tengene Mekah niku aman tenan. Sarang doa sing nomor loro. Warzuq alau minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Gusti, penduduk Mekah sing mukmin-mukmin tok sampean paringi rizki, Ditolak Ibrahim. rizki ae kok mbok monopoli. Hmm, no, Lajeng wong kafir ya tak paringi. Qala wa mang kafara fa umatti'uhu qalila. Wong kafir tak paringi. Pinten? Sithik. Sithik niku sepinten? Sauripe. Oh, dadi sauripe niku namine sithik. Oh, nek ana wong kafir sekeca. Aja mbok anggap sekeca. Summa adzaruhu ila azabin nar gune akhirat tak untel-untel nang neraka. Oh. Oh nek ngoten nggih marem Gusti. Lah iya. Niki. Niki mulane urusan donya, masalah rezeki sampean ampun beda-bedakake antarane wong Islam karo non muslim. Padha diparingi. Yo padha dicukupi. Ha niki wa ato atau urabbika mahdzura. Mulane nek ana wong kafir nek donya dituruti sembarange, kadang-kadang ngomongi mandi, pancen urusan donya. Dadi dadi wong kafir dadi ahli nujum mandi isa urusan donya. Niki dituruti terus. Dadi sak jerone urip nak donya dituruti. Ha, terus kula jenengan kon mikir, undur mikira sira. Lho iki hebate Quran. Undur mikira sira, kowe ndek pikiran pora, pikira. Kaifa faddalna kaya ngutamaake ingsun ba'dhum ing sebagian manusa ala ba'din ngungkuli sebagian liyane. Ono sing takwe wehi rezeki sing melimpah ruah, terus sing setengah, sing sedeng, sing sithik, mati sing mlirit. tak gawe unda usuk wong nang donya rezekine tak digawe unda usuk payah piye rusak sementara wong berpikir manusia sak donya sugih kabeh ngono yang genah payah Lurus supir bingung gaman angger wong di mobil sampean golek supir teng ndi Jeng-jeng sama nyupir nggen kula. Aku ora nyupir nggonku, ngenyek. Gue supir supiran, lucu supir supiran. Asing numpak siapa? Mayong, mayong. Orang anak wonge di mayong, mayong. Payah nih, lu niki zaman pikir. Mulane ana sing di mobil, ana sing ora duwe. Lah sing ora duwe ngene aturane. Wis iku mobilmu, engko nek kecegat wae yo pane. Ngono malah kepenak sing gak di mobil. Nah. mà đất chặt trò gua nãy wes tidak kita wai tak bayar ya wes corona gua nãy aku menyekat nih mandek ya ngi wala mesti malah saman mojo ngono ku diundang undang monggo monggo monggo ngono iku lho tak saman jeragane Hati saka ini rasu pere yang segelem ngerekso anu diwei paling-paling piro 500 Eh, niki enak sing rak duwe niki sampeyan lah sing duwe ming ngaku-ngaku tak ngono kula mungkin duwe tapi sing nyupir ora jeragane ora ana jeragan nyupir mayang mayang <laughs> iki kok nyupir mesti dipoyoki nah ndek kuwate ndek dipoyoki nah niki nek undur sampan pikir dadi ngajine ngaji tenanan niki mikir Ha, ah, terus Gusti Allah nerangake. walal akhiratu sayakti utai ganjaran akhirat akbaru darajatin luweh agung tingkatane wa akbaru lan luweh agung tafdila po ka utamana nek besok no akhirat no suwargo paling hebat jadi taman seluas perjalanan seribu tahun GEDW dikuasai dewe caranya kayak ngono besok no akhirat ini kula jenengan nak dunia kon mikir undur oh, dalile namung cukup undur pikiro semua la taj'al ma'allahi ilana akhar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an alika anta kama asnaita ala nasik allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ali ashabi allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik allahumma اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين